Eguerdian eta ongi etorriak ere gaurko honetan e, aietera. Duela bost aietek garai berri bat zabaldu zuen gure herrian. Hemen bildu garenon artean bizipen eta irakurketa ezberdinak jaso ditzakegu bost urte hauetan gertatu denaz eta gertatu ez denaz ere. Hala ere, ados egonen gara bi gauzetan. Batetik, aieten ezberdinen artean adostutako ibilbide horria guztiz baliagarria dela aitortzerako unean, Eta bestetik, ibilbide horria betetzeke dugula egin handi batean. Izan ere, duela bosturte egindako urratsa izugarri izan zen. Errealitate zaharretik abiatuz, errealitate berri baten eraikuntza hasi ginen, nortasun eta kultura ezberdinetako kideak nazioarteko babes zabalarekin. Gu guztion ordurarte bakegintza ez ezaguna zitzegun ibilbide alternatiboa eraikitza izan zen, Eta ibilbide horretan urratsak egin ditugu, baina ez nahikoak inondik inora. Hori bai, bidearen zati bat motza nahi bada eta arazoz betea egina dugu eta foro sozialak ere bere bultzada eman dio bide honi. Gizarte zibila dagokion lekuan jarriz ez begira gisa, protagonista gisa baizik. Urtarrilaren hogeita marrean, Gernikan foro sozialak egin zuen bilkuran, bate bideaneko amez finozak, foro sozial iraunkorra sortzeko gonbidapena luzatu zigun, dugu En conclusion du forum organisé par le Forum social le 30 janvier dernier à Guernica, Agnès Funosa de Baquevidea avait proposé à l'Assemblée présente la création d'un forum social permanent. Suite au travail mené depuis huit mois, Nous souhaitons faire un pas supplémentaire en présentant le réseau du Forum Social Permanent. Hace cinco años, Ayete abrió un nuevo tiempo político para nuestro pueblo. Los aquí reunidos tendremos distintas lecturas y vivencias sobre lo sucedido todo este tiempo y sobre lo que no ha sucedido también. A pesar de todo, estaremos todas y todos de acuerdo en dos cosas, que la hoja de ruta acordada entre diferentes en Ayete sigue siendo del todo válida y que dicha hoja de ruta sigue en gran parte sin completarse. Desde el Foro Social consideramos que hace cinco años se dio un paso enorme. Partíamos de la vieja realidad y comenzamos a construir una nueva, gentes y organizaciones de diferentes culturas y trayectorias, y con un apoyo muy importante a nivel internacional. El reto en el que aquel entonces fue el de iniciar un camino alternativo y desconocido para la construcción de la paz, y se han dado pasos, pero no los suficientes. Eso sí, se ha recorrido una parte del camino, una parte corta si se quiere y con muchos problemas. Y el Foro Social ha aportado su parte en esta tarea, poniendo en su sitio a la sociedad civil no como mera observadora de los hechos, sino como protagonista. En la reunión que el Foro Social organizó el 30 de enero de este año en Guernica, en la intervención de cierre, Ana Espinosa de Baquevidea nos propuso a los presentes iniciar el proceso de creación del Foro Social Permanente. Tras el trabajo de ocho meses, hoy queremos dar otro paso más, presentando la red del Foro Social Permanente. Besterik gabe, has gaitezen beraz ekitaldiarekin, jarraian foro sozial iraunkorraren sarearen berri emango digute Susana Egia eta Di Dufok. de neri sortu berria dugun foro soziali daunkora, orkestuko zaituztegu gaur. Uriaren anazazpian bost urte bete ziren aiete martxan jarri zenetik. 2008an, aieteko nazioarteko konferentziak diseinatutako ebilbide horria jaraikiz, lehen foro sozialean bildu ginen eta bertan lau ardatzen baitako amabi gomendio onartu genituen. Ardat nagusiak hauak ziren. Desegite eta desarme prozesu bat diseinatzea, garatu eta bururaino eramaitea. Preso eta ieslarien itzultzea errestea. Giza eskubideak bultzatu, giza eskubideak bultzatu eta bermatzea. Eta egia eta memoria babestea, iraganari zintzotasunez aurre egiteko, eta etorkizuneko elkarbizitzaren oinarriak finkatzeko. Lanerako ardatza oinarritutako amabiko mendio zehatzekin asikinen lanean eta unaino heldu gira. Bideonen errepasoa egiterakoan, bigako nagusi azpimagatu nahi ditugu. Batetik, aieteko ibilbide horiak jasandako aldea hainitzeko blokeoak, bereziki estatu frantziak eta estatu espainiagaren aldetik. Aldeainitzeko bloke hauek bake prozesua ataka zailean jarri dutenik ezinuka. Bagenekien, orduan, bide, bidean oztopo eta arazo ugari izango zirela, eta bakarrik, gizarte zibiraren funtsesko ekarpenaren bitartez, aurrera egitea lortuko genuela. Gauko egunean, gizarte zibilaren ekarpena bider, biderkatzeko lehen tasuna azpimagatu nahi dugu. Gizarte zibilaren protagonismoa aldarrikatu nahi dugu ozen eta argi. Foro soziala osatzen dugunan iritziz. Gizarte zibilari gaur ikustenari garen irudi hainitzari jarraikiz, eritmoz aldatzea dagokio bake prozesuan adik eta urgunera, il Horregatik, foro sozial hau iraunkorra bilakatzeko erabakia hartu Nous tenons à souligner aujourd'hui, plus que jamais, la nécessité de multiplier les contributions issues de la société civile. Nous souhaitons proclamer haut et fort le protagonisme de cette société civile. En tant que composante du forum social et en conformité avec la pluralité que nous représentons aujourd'hui, il nous semble devoir changer notre rythme pour aller le plus loin possible dans le processus de paix. C'est pourquoi nous avons décidé de rendre ce forum social permanent. Iraunkorrak ez du esan nahi gure ekimena zinedia luzatu nahi dugula. Iraunkorrak esan nahi gure ekimenak bake iraunkorra lortzeko baliagarria baliagaria behar Justician justizian oinarritutako bake iraunkora lortzeko baliagarria hain zuzen. Eta iraunkorak esan nahi du foro sozialaren bitartez gizarte zibilaren aizbergaren tontora ikustetik, gizarte zibilaren multzo zabala, bake prozesuari atxikiturik ikustera pasan nahi dugula. Aregia, ikusle izatetik bakegintza aktore izatea pasan nahi dugu. Izan ere, bake prozesuak ezin du bere, bere zatirik handiena urazpien gordetutako aizberg baten gisara egin bere bidea. Askatu behar dira indarrak, eskutik lanen dari, eta honetarako guzti, guztirako plaza izan nahi du foro sozial irankorak. Gaur, ahalegin honen bi argazki erakutsi nahi dizuegu sumea oraindik nahi bada, baina esanguratsoa, oso esanguratsoa. Egin nahi dugun bidea ezin hobeto erakusten duelako. Lehen argazkia aurreratzean Foro Sozial Iran parte hartuko duten kideen zerrendarekin egin dugu. Hauek dira sare honetan parte hartzea erabaki dugun erakundeak. Ela, Comisiones Obreras, LAB, Estellas, Paz con Dignidad, Xare, Baketik, Etxerat, Gernika Batzordea, Guaran, Bakebidean, Egiarizor, Bizor, Hautsak eta Antseta Iratia. Eta hauek dira izen propioz Xarean parte hartzea erabaki duten pertsonak. Nazario Dauleaga, Aizpea Leizaoa, Iñaki Lasagalaster, Iñaki González Murua, Iñaki Oralde, Fernando Baquerizo, José Luis Uriz, Andoni Serrano, Fernando Armendariz, Bego, Begoña Huerta Aspiros, Carlos, Carlos Aitor Juste, Juan de Soria, Roberto Luis eta Txeni Perez. Amalau erakunde eta amalau pertsuna eta paperi begira asiera bikaina dela iduritzen zaigu. Sarean funtzionatzea bilatz, bilatzen dugu, horizontalean dinamika bateratzaile burtzatuz, guztiok eroso senditzeko moduan eta irankorki akordioan sakonduz. Izan ere, erri honetan ezberdinen arteko elkarrizketa gehiago behar baitugu. 14 organisations et 14 personnes, c'est un début magnifique pour cette nouvelle étape. Nous travaillons à créer un réseau horizontal, inclusif et au sein duquel tout le monde se sent à son aise. Un réseau qui est dans la recherche permanente d'accord, car dans ce pays, nous avons besoin de dialogue. lau gainera, zeharkako hiru ardatz jarriko ditugu martxan. Itza desarmatuz, beste esperientzietatik ikasiz, eta gatazkaren ondorioak emakuren artean eta bake prozesuari begirako hauena ekarpena. Nous manifestons aujourd'hui notre volonté de construire un agenda de paix indépendant et pour cela, nous devrons construire un nouveau langage de paix qui désarme les mots. Badakigu, sare honetan, hainbat aktore eta sensibilitate falta diera. hau, zabaltzeko asunua eta borontadea agertu nahi dugu, gaurkoan eta gombia pena luzatu bide nabar baki prozesuan bere ekarpena egiteko pres dagoen horori. Behar zaituztegu, gurekin batera lanean. Zein da, iragarri dizuegon, bigarren arkazkia, Horentzi ikusiko duzu pantailan, pantailan agusiana. Horixe. Foro sozial iraunkorrak bere irudi berria erakutsi, erakutsi nahi dizue, aurreratzean gure ekimenaren berri emateko baliatuko duguna. Aurretik gure logoak gaztereraz, euskeraz eta inglesa biltzen bazituen aurreratzean frantsesa ere gaitu dugu, bak, kegintzarako gure zelaia Euskal Herria dela ondo irudikatzeko. Gaur, hemen, bakerako agenda propio eta independentea eraikitzeko gure asunua agertzen dizuegu eta hori begira, bak egintzarako izkera berri bat osatu beharko dugu, hitza behin betirako desarmatuz. Foro sozial iraunko garen zat, augeratzean, fuxezkoa izango den ideiarekin amaitu nahi genuke gure atala. Edo zain oztoporen gainetik jauzi egitea da gokigu, ahalik eta urgunen iristeko. Eta zer honetan motora gizarte zibira izango da. esker. Egunon hoy. hoy. Eh, estamos aquí para presentar el recién creado Foro Social Permanente. El 17 de octubre se cumplieron cinco años de la puesta en marcha de Ayete. En 2013, siguiendo la hoja de ruta diseñada por la Conferencia Internacional de Ayete, nos reunimos en el primer foro social y entonces se recogieron 12 recomendaciones basadas en cuatro ejes. Estos son los ejes. 1. Diseñar un proceso de desarme y desaparición, desarrollarlo y llevarlo a cabo. 2. Facilitar la vuelta de las personas presas y refugiadas. 3. Impulsar y garantizar derechos humanos. Y 4. Proteger la verdad y la memoria para enfrentar el pasado con franqueza y establecer las bases para la convivencia futura. Empezamos a trabajar con las 12 recomendaciones basadas en estos ejes y así hemos llegado hasta hoy. Haciendo un repaso de este camino, nos gustaría subrayar el multibloqueo sufrido por la hoja de ruta de Ayete, especialmente por parte de los estados francés y español. No podemos negar que este bloqueo múltiple ha dejado el proceso de paz en una situación complicada. Sabíamos que los obstáculos y problemas con los que nos íbamos a encontrar iban a ser muchos y que solo conseguiríamos salir adelante con la aportación esencial de la sociedad civil. Hoy queremos recalcar la necesidad de multiplicar su aportación. Queremos reivindicar alto y claro el protagonismo de la sociedad civil. En opinión de quienes formamos parte del foro social y en concordancia con la foto plural que vemos hoy, le corresponde a la sociedad civil cambiar de ritmo con la intención de llegar lo más lejos posible con el proceso de paz. Por eso hemos tomado la decisión de convertir en permanente este foro social. Permanente no quiere decir que queramos alargar nuestra iniciativa sin edie. Permanente quiere decir que nuestra iniciativa debe servir para conseguir una paz permanente, basada en la justicia precisamente. Y permanente quiere decir que mediante el foro social queremos pasar de ver la punta del iceberg de la sociedad civil a ver a la mayoría de esa misma sociedad unirse al proceso de paz. Es decir, queremos pasar de ser simples espectadores a ser parte activa en el proceso de pacificación. Deben liberarse las fuerzas, trabajar codo con codo y el foro social permanente quiere ser el lugar para todo ello. Hoy queremos enseñaros dos fotos de ese esfuerzo, humilde todavía, pero muy significativo, porque representa muy bien el camino que queremos seguir. La primera foto la completaremos con la lista de las personas y entidades que formarán parte del Foro Social Permanente. Estas son las organizaciones que han decidido tomar parte en esta red. ELA, Comisiones Obreras, lab, esteilas, paz con dignidad, sare, baketik, etxerat, garnika batzordea, uaran, bakebidean, egiari zor, ahotsak, y Irratia. y son los personas que han decidido unirse a la red. Nazario de Oleaga, Aispea Leisaola, Iñaki Lasagabaster, Iñaki González Mourua, Iñaki Olalde, Fernando bakerizo, José Luis Uriz, Andoni Serrano, Fernando Armendáriz, Begoña Huarte Azpiroz, Carlos Aitor Yuste, Juan G. Soria, Roberto Oiz y Chemi Pérez. 14 entidades y 14 personas. Es un comienzo magnífico para esta nueva etapa. Buscamos un funcionamiento de red, horizontal, inclusivo, en el que todos y todas nos sintamos cómodas, que busque el acuerdo permanente, porque en este país necesitamos más diálogo entre diferentes. Hemos decidido organizarnos en cuatro comisiones en torno a cada uno de los cuatro ejes. Y además pondremos en marcha tres ejes transversales. Desarmar la palabra, aprender de otras experiencias y consecuencias del conflicto entre las mujeres y aportación de estas al proceso de paz. Somos conscientes de que faltan todavía muchas sensibilidades y agentes en esta red. Queremos dejar clara nuestra intención y voluntad de abrir estas listas y aprovechar para invitar a todas las entidades y personas que estén dispuestas a hacer su aportación. Os necesitamos a nuestro lado trabajando. ¿Cuál es la segunda foto que os queremos anunciar? La veréis ahora en la pantalla principal. El Foro Social Permanente os quiere enseñar su nueva imagen, que, que utilizaremos a partir de ahora para informar sobre nuestra iniciativa. Si antes nuestro logo incluía el euskera, castellano e inglés, ahora también hemos incluido el francés para representar claramente que nuestro campo de pacificación es el Herria. Manifestamos hoy aquí nuestra voluntad de construir una agenda propia independiente de paz, y para ello deberemos construir un nuevo lenguaje de paz que desarme la palabra. Queremos terminar nuestra parte con la idea que para el Foro Social Permanente será básica a partir de ahora. Vencer los obstáculos para llegar lejos en la solución. Y en esta tarea el motor será la sociedad civil. Millesker. segitzeko Bergo Fundazioko kide den diduetek hartuko du hitza. Alemaniako fundazionek 35 urte baino gehiagoko esperientzia du gatazka konpontzeko jardunean. Besteak beste bakeari eta gatazkei buruzko ikasketen tradizio akademikoa elikatzen. 2011garren urteko urrian Bergo Fundazioak Aieteko Nazioarteko konferentzian parte hartu zuen gatazkaren konponbidea Euskal Herrian babestearren. Eta gaurreek gurekin da. Bergo Fundazioa eta Konziliazioan Jozuk zerakundea ondoan izan ditugun foro sozial iraunkorraren sorrera proceso osoan. A continuación tomará la palabra Véronique Dudé, miembro de la Fundación Bergof. dicha fundación alemana dedicada a la resolución del conflicto de conflictos lleva 35 años trabajando, entre otras labores, alimentando la tradición académica dedicada a los estudios sobre la paz y los conflictos. La Fundación Bergov tomó parte en la Conferencia Internacional de Ayete de octubre de 2011, dando su apoyo a la resolución del conflicto en Euskal Herria. Hoy también está con nosotros la Fundación Berghoff y la organización Conciliación Jesús nos han acompañado en el proceso de creación del Foro Social Permanente. mi eta zuri Good morning. Um, it is an honor for me to be here today to witness this historic moment, which is the formation of the Permanent Social Forum. Buenos días, Egunon. Es un honor para mí estar ahí, eh, aquí en es, como testigo de este momento histórico y de la creación del Foro Social Permanente. I have, been, I have been asked to say a few words on behalf of two organizations that have been supporting and accompanying the participation of civil society in the Basque peace process ever since Ayete, my own organization, the Berghoff Foundation, and my colleagues from Conciliation Resources in London. Me han pedido que diga unas palabras en nombre de dos organizaciones eh, eh, internacionales que han estado dando apoyo y acompañamiento en este movimiento de la sociedad civil. Mi organización, la Fundación Berghoff y la Conciliation Resources de Londres. We have been mandated by the organizers of the Permanent Social Forum to support its work by providing technical expertise and comparative experience based on lessons learned that we have acquired by observing and accompanying many peace building processes around the world. Se nos ha pedido por parte del Foro Social Permanente que demos apoyo a su trabajo con nuestra experiencia técnica y comparativa, basándonos en las lecciones aprendidas y adquiridas al observar y acompañar distintos procesos de construcción de paz en el mundo. One of the key lessons that we have learned is that there is no sustainable peace without the participation of all social forces that are affected by a conflict. in the design and the implementation of solutions. Una de las lecciones claves que hemos aprendido es que no se puede tener una paz sostenible sin contar con la participación de todos los que han sido afectados por el conflicto. I want to cite three reasons among many others why civil society involvement and participation in a peace process is crucial. The first one is that it enhances the legitimacy of a peace process by bringing popular support. And um, the failure of the referendum in, in Colombia recently is the latest proof that it is a huge risk to ask the people to validate an agreement that has been negotiated behind closed doors. Voy a citar tres razones por las que creo que es muy importante la participación y la involucración de la sociedad civil y creo que es porque son cruciales. Una es el fomentar la legitimización y el apoyo público, porque por ejemplo el ejemplo de Colombia y su fallo con su referéndum nos muestra cómo necesitamos la validez de la sociedad civil que no va a validar algo que se ha negociado tras puertas cerradas. The second reason is that by participating in a peace process, civil society is able to bring important issues to the table and which ensures that broad public interests are negotiated rather than only narrow preferences of a few leaders. Otra razón por la que es importante la participación de la sociedad civil en el proceso de paz es que traen temas a la mesa que hacen que se puedan debatir temas amplios y de interés para todo el mundo y no hagan referencia a unos eh, temas que solo tienen interés algunos. A third reason is that civil society can help to keep dialogue open when official actors and institutions are instituciones when they cannot or they do not want to act. And this is very much the case in this country since Ayete. La sociedad civil, además, esta es la tercera razón, puede ayudar a abrir las puertas del diálogo cuando los canales oficiales no quieren hacerlo, están inmovilizados, y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el País Vasco desde Ayete. For this reason, I would like to praise the creation of the Permanent Social Forum that will give the Basque society a new chance to bring fresh ideas to the fore and to become an active agent of change by driving the conflict resolution agenda. Por ello, alabo la creación de este foro permanente y creo que es muy importante para que la sociedad civil pueda aportar nuevas ideas y pueda seguir siendo el motor que lleve esto a cabo. The Permanent Social Forum represents a unique experience in many respects for instance, uh, thanks to its proactiveness, its plurality, and its autonomy. El foro social permanente representa una experiencia única gracias a su proactividad, su pluralidad y su autonomía. Proactiveness because the initiators of this forum have decided that all chances for peace need to be seized and that they cannot wait for the institutions, politicians or to actors to decide among themselves on how to resolve the consequences of the conflict, how to deal with weapons, prisoners, victims, human rights. And therefore, the Permanent Social Forum makes a new step in the direction of the Basque people offering their own creative ideas um, towards peace and justice. Proactividad porque es la forma de poder eh, tomar la palabra y hacer las cosas y hacer cosas cuando las eh, instituciones, los políticos deciden no hacerlo. Así que el foro social realmente representa cómo se pueden solucionar los conflictos cuando otros no los quieren hacer y decidir qué es lo que se va a hacer en cuanto a armas, presos, víctimas, derechos humanos. Es un nuevo paso en la dirección en la que la sociedad vasca podrá aportar ideas creativas para la resolución y para la paz. The social forum can also be praised for its plurality, since it enables the Basque society in all its diversity, from NGOs and human rights groups to trade unions and respected individuals, to become an active agent of conflict transformation. También se puede alabar al Foro Social Permanente por su pluralidad, ya que eh, incluye a todos, eh, a toda la diversidad, incluye a ONGs, a distintos grupos de interés, sindicatos, para que puedan llevar a cabo una agenda de transformación. And uh, the Social Forum can also be praised for its autonomy. It has become an actor in the peace process on its own, in its own right, independent from the parties and interests of the primary parties, political parties or institutions. Además, también se debe alabar al foro social por su autonomía, ya que se ha convertido en un agente por sí mismo y por propio derecho, un agente independiente que actúa de forma independiente a las instituciones y a los eh, políticos. Together with my colleagues from Resources, we have made a modest contribution to the formation of this inclusive and innovative space. by facilitating two trainings on the role of civil society in peace processes, one in Ganica in April and one in Bayonne in May. The two trainings have helped the participants of the forum to develop initial ideas about their role, about their function, about the working methodologies um, of the forum, as well as how to enlarge itself and how to develop future activities. Junto con nuestros otros colegas hemos hecho una modesta contribución al foro social y a su espacio, organizando dos sesiones de formación, una de ellas en Guernica y otra en Bayona, dos formaciones para poder continuar eh, trabajando en el desarrollo, que las personas puedan desarrollar sus roles, las metodologías de trabajo y poder continuar con una ampliación y desarrollo. So finally, we look forward to bearing witness to the further expansion of, the, of this space and to its contributions to the peace process, we very much hope that the permanent social forum can convince the institutions and also the Basque public at large that there is still a long way towards peace. There are still many crucial issues that need to be resolved, and that civil society can play a key role in the resolution of these issues. Así que nosotros queremos ser a la larga testigos de cómo se amplía este espacio, cómo se contribuye al proceso de paz, ya que el foro social permanente es el que tiene que convencer a las instituciones y al público en general de que aunque queda un largo camino, hay aún temas cruciales en los que podemos eh, trabajar y decir a la sociedad civil que tienen un rol muy importante para poder ser parte de la resolución. can be done by not only organizing regular forums and inclusive debates on the four agenda items of the peace process, but also by initiating specific recommendations to the main parties, by playing a role of a, a facilitator that synthesizes the positions of the different parties, and hopefully later by implementing, participating in the implementation and the verification of the agreed steps towards the resolution of the conflict and towards the construction of a just and durable peace. Thank you very much. Queremos contribuir no únicamente organizando foros y debates cada vez sean más amplios e inclusivos, sino que queremos Eh, hacerlo participando con vosotros, también creando la participación de los principales partidos, trabajando como facilitadores e intentando aumentar la participación de las partes y la verificación para que haya una resolución justa y duradera. Segidan, Foro Sozial irankurraren izenean mintzatuko zaizkigu aizpea leizaola eta agus hernan. Azken zortzila beteotan, foroak egindako lanaren berri emanen digute bien artean eta baita atera diren ondorioak ere. Seguidamente, tomarán la palabra en nombre del Foro Social Permanente, Aizpea Leizaola y Agus Hernán. Ellos nos informarán del trabajo realizado estos últimos ocho meses y de las conclusiones que se extraen de todas las relaciones mantenidas. Eguardion, joan den urtarrilaren hogeita marrean armagabetzea eta armen desegitea diseinatu, garatu eta gauzatzea zuen irugarren foro soziala ospatu genuen gernikan. 2000 amaseiko otxailaren hogeita sortzian, donostian, foroan bildutako ondorioak aurkeztu genituen eta bilera erronda bat egiteko asmoaren berri eman genuen. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko foru gobernuarekin, partidu politiko bai eta gizarte zibileko hainbat eragilerekin. Azken horien artean, azpimarratzekoa da gaur hemen diren sindikatuetako ordezkaritza, bertaratutako idazkari nagusien bidez. Foro sozial iraunkorrak, Espainiako eta Frantziako gobernuen jarrera oztopatzaileen aurrean ezin sinetxia adierazi nahi du. Antzeko kasuetan erabili diren nazioarte mailako estandar guztiak hautsi dituzte bi gobernuek. Armagabetze ordenatu bat egikaritzeko asmorik ez dutela baiezta dezakegu. Foro sozial iraunkorrak nazioarteko egiaztatze batzordeak baldintza ikaragarri zailetan egindako lana azpimarratu eta eskertu nahi du. Azkenik, blokeo askotarikoak deitu ditugunen artean, aipatzeko da adostasuna lortu arte mailan esertzeko partido politikoen gaitasun falta. Iparraldean, 2000 amalauko baionako akordioak erakusten duen moduan, desberdinen artean elkarrizketarako gaitasuna handiagoa egon dela frogatu ahal izan dugu. Askotariko blokeo hauen aurrean, foro sozial iraunkorraren iritziz azken faseari ekiteko garaia da. Lehen bailen, erabateko armagabetze egoera batera igaro ahal izateko armategien suntxiketa bidez. Etak jarduera armatua utziz geroztik bost urte igaro diren honetan, eta euskal gizartearekin, iragile instituzional, politiko, sindikal eta sozialekin armagabetze prozesu bat abiatu behar duela deritzogu, helburu batekin, erabateko eta behin betiko armagabetzea gauzatzea. Armagabetzea baldintza egokietan gauza badin, alde batetik, prozesuan parte hartzen duten guztientzat segurtasun bermeak ezinbestekoak dira, eta bestetik, ezinbestekoak dira arduradun instituzionalen, partidu politikoen, gizarte zibileko eragileen, parte hartzea. Cinq ans après la, la fin de son activité armée, ETA doit entreprendre un processus de désarmement avec la société basque, ses acteurs institutionnels, politiques, syndicaux et sociaux, en vue d'un résultat, s'accorder sur un désarmement intégral et définitif. Afin que ce désarmement puisse se dérouler dans des conditions adéquates, il est nécessaire, d'une part, que la sécurité des intervenants soit garantie dans ce processus, et d'autre part, que les responsables institutionnels, les partis politiques, les acteurs de la société civile et de la communauté internationale y participent et collaborent. Horretarako, maila goreneko bilerak izan ditugu arlo instituzionalean Eusko Jaurlaritza eta Nafar gobernuarekin, bai eta Nafarrako parlamentuko presidentearekin ere. Partidu politiko guztiei eta azpimarratzen dut guztiei bilera eskariak luzatu dizkiegu. Euskal Autonomia Erkidegoan parlamentuan ordezkaritza duten honako partiduekin bildu gara. EJ, Podemos, Euskal Herria Bildu, Sortu, Euskadiko Partido Sozialista eta Ezkerranitza. Itza. Nafarroa, gero bai, Podemos, Euskal Herria Bildu, Ezkerra Izquierda eta Nafarrako Partido Sozialistarekin bildu gara. Honez gain, Pariseko presondegian dagoen armagabetzerako etako delegatua den David Plarekin bilera eskatua dugu epailearen bitartez. Era berean, gizarte zibileko honako erakundeekin bildu gara. Ela, la, komisiones obreras, esteilas, SK, N, sare, etxerat, baketik, ahotsak, uaran, EGIARIZOR, zor, gernika gogoratuz, gernika batzordea, hitz eta hitz, bilgune feminista, eta mundu bat eta bakea eta duintasuna gobernuzkanpoko erakundekin, bai eta norbanako mailan hainbat pertsonekin ere. Ipar Euskal Herrian, instituzio berriaren eraketaren eztabaida dela eta harreman errondari 2017ko urtarrilean emango zaio hasiera. Honez gero, lanaren zati bat egina dago da bertan, 2014ko Baionako deklarazioak erakusten digun moduan. Bilera sorta zabal honetatik honako ondorioak plazaratu nahi ditugu. Lehenik, eragile guztien aldetik etaren armategian suntxiketa Bidez, erabateko armagabetze prozesuan aurrera egiteko adostasuna dagoela egiaztatu ahal izan dugu. Bigarrenik, prozesua arrazoizko epe eta adostutako egutegi baten baitan gauzatu behar da. Eta azkenik, prozesuak nazioarteko egiaztapena beharrezkoa du. Eta gauzatzen ari denaren ziurtasuna eman bertzaio, Euskal Gizarte osoari, Euskal Instituzioei eta parte diren estatuei eragile instituzionalen, politikoen eta sozialen aldetik nazioarteko egiaztatze batzordearekiko onespena dagoela ikusi al izan dugu. Desagostasun puntuak dauden arren, Foro Sozial Iraunkorrak akordioak erraztea du helburu eta hortaz bategite esparruak azpimarratzea dagokio. Hemendik pertsonalki eskerrak eman nahi dizkizuegu bertaratu zareten guztioi gehiengoak gurekin bat egin duzuelako aieteko areto simboliko honetan. Egin diguzuen harrera ederra eskertzen dizuegu. Eskerrak ematen dizkizuegu alaber, gizarte zibilak erakunde eta partidu politikoekin batera egin ditzakeen ekarpen lanetan foro sozial iraunkorrari aderazitako errespetu eta aitortzagatik. Gizarte zibiletik konbentzituta gaude honako triangulazioaren hiru ardatzen arteko akordioetatik soilik etorriko dela irtenbidea. Instituzioak, gizarte zibila eta egiaztatze eta jarraipen batzordearen jarduna. Eguardion, El pasado 30 de enero se desarrolló en Guernica el tercer foro social sobre el tema diseñar, desarrollar y culminar un proceso de desmantelamiento y desarme. El 28 de febrero en Donostia presentamos las conclusiones del foro y manifestamos la intención de iniciar una ronda de reuniones con los gobiernos vasco y navarro, con los electos de Iparralde, los partidos políticos y numerosos agentes de la sociedad civil entre los que debemos destacar a los sindicatos hoy aquí representados por sus respectivos secretarios generales. El Foro Social Permanente quiere expresar su incredulidad ante la actitud obstruccionista de los gobiernos español y francés, rompiendo con todos los estándares internacionales aplicados en casos similares. Hoy podemos afirmar que ambos gobiernos no desean acometer el desarme de una manera ordenada. El Foro Permanente quiere destacar y agradecer la tarea realizada por la Comisión Internacional de Verificación, que, como es sabido, ha sido realizada en condiciones muy difíciles. Finalmente, entre lo que hemos denominado bloqueos múltiples, debemos constatar la incapacidad de los partidos de sentarse a dialogar hasta llegar a acuerdos. Frente a este hecho, sí queremos subrayar que en Iparralde, como lo demuestra la declaración de Bayona de 2014, ...si ha existido la mayor capacidad de diálogo entre los partidos, entre diferentes, en torno a este tema. El Foro Social Permanente entiende que ante esta realidad de bloqueos múltiples se debe acometer la fase final, que debe desembocar lo antes posible en un escenario de desarme completo de ETA mediante la destrucción de sus arsenales. Entendemos que cinco años después del fin de su actividad armada, ETA debe emprender un proceso de desarme con la sociedad vasca, sus agentes institucionales, políticos, sindicales y sociales, con un resultado, acometer un desarme de carácter total y definitivo. Para que este desarme pueda desarrollarse en condiciones adecuadas, es necesaria, de una parte, garantía de seguridad para los intervinientes en este proceso y, de otra, la participación y colaboración de los responsables institucionales, partidos políticos, agentes de la sociedad civil y la comunidad internacional. Es en facilitar este objetivo en el que el Foro Social Permanente ha venido trabajando los últimos ocho meses. Con este fin, en el plano institucional, hemos mantenido reuniones al más alto nivel con los gobiernos vasco y navarro y con la presidenta del Parlamento de Navarra. Hemos solicitado reuniones con todos e insistimos con todos los partidos políticos. En la Comunidad Autónoma Vasca hemos mantenido reuniones con los partidos con representación parlamentaria PNV, Podemos, Euskal Herria Bildu, Sortu, Partido Socialista de Euskadi y Esquerra Nicha. En Navarra, con Ay, Podemos, Euskal Herria Bildu, Esquerra, Izquierda y Partido Socialista de Navarra. Además, hemos solicitado a través del juez, del juez una reunión con el señor David Pla, delegado de ETA para la resolución encarcelado en París. Al mismo tiempo, nos hemos reunido con las siguientes organizaciones de la sociedad civil: ELA, LAP, Comisiones Obreras, STEILAS, SK, N, SARE, ECHERAT, Paketik, AOCHAC, Uaran, Egiarizor, Guernica GOGORATUS, Guernica Bachordea, ISTAITS, Milgune Feminista y con las ONGs Mundurat y Paz con Dignidad, además de con numerosas personas a título individual. Un pequeño paréntesis para informaros que en Iparralde, debido al debate sobre la creación de la nueva institución, esta ronda de contactos la iniciaremos en enero. Sin embargo, allí una parte del trabajo ya está hecho. Tenemos como base la declaración de Bayona en la que ya se abordaba esta cuestión. De esta extensa ronda de reuniones hemos obtenido tres conclusiones. La primera, en las reuniones realizadas constatamos que hay acuerdo entre todos los actores en avanzar en un proceso de desarme completo mediante la destrucción de los arsenales de ETA. El segundo, este proceso se debe dar en un plazo razonable y con un calendario acordado. Y finalmente, este proceso debe ser internacionalmente verificado y de seguridad de su realización al conjunto de la sociedad vasca, a sus instituciones, así como a los estados involucrados. Al ese de reunión, voy a voici les conclusión que nos un tigre. La première, lors des réunions, nous constatons un accord entre tous les acteurs pour avancer vers un processus de désarmement complet par la destruction des arsenaux d'ETA. La seconde, ce processus doit se mettre en place dans des délais raisonnables et suivre un calendrier accordé. Enfin, ce processus doit être vérifié internationalement et doit garantir la sécurité de sa réalisation à la société basque, aux institutions et aux États impliqués. Hemos constatado asimismo por parte de los distintos actores institucionales, políticos y sociales un reconocimiento a la Comisión Internacional de Verificación. Aunque existen puntos de disensión, el Foro Social Permanente tiene hoy una labor de facilitador de acuerdos y le corresponde subrayar los puntos de encuentro. Desde aquí queremos agradeceros personalmente a todas y a todos, porque la mayoría os acompañáis hoy en esta simbólica sala de Ayete. Os agradecemos por la magnífica acogida que nos habéis dado y vuestro respeto y reconocimiento al Fondo Social Permanente, la labor de acompañamiento que puede desarrollar la sociedad civil junto con instituciones y partidos políticos. Desde la sociedad civil estamos convencidos que la solución solo vendrá desde una articulación de acuerdos en los tres vértices de lo que hemos llamado una triangulación, las instituciones, la sociedad civil y la labor de la Comisión de Verificación y Monitoreo. Garraian hitz emanen diegu Brian Carrini. Azken bost urte hauetan sarri horbildu da gurera Hego Afrikan eh, sortutako nazioarteko bitartekaria gaur ere gurekin dugu Euskal Herritarrei eta eragilei bere mezua azteko asmoz. Arato Kaltuna de Brian Carrin, este mediador internacional nacido en Sudáfrica estos últimos cinco años ha estado en diferentes ocasiones en Euskal Herria. Hoy ha acudido a este acto del foro para hacer llegar su mensaje a los aquí reunidos y a la ciudadanía vasca. Surica. A uh, very warm greeting from me to uh, every one of you here this afternoon. Hola, un saludo, un caluroso saludo a todos los que estáis aquí hoy. My congratulations also to the Permanent uh, Social Forum for creating this very, very important Network for Civil Society, and I, I just want to refre- reflect very briefly in my own country during a troubled transition period. Interestingly enough, a network of organizations called the United Democratic Front established itself and played an absolutely critical and central role in the transition um, which, which we went through country. Quiero dar en primer lugar la enhorabuena al Foro Social Permanente eh, por crear esta importante red de la sociedad civil y quería hacer unos comentarios o reflexiones. De hecho, en mi país, en la época de transición, se creó el United Democratic Front y que fue algo crítico para la época de la transición. gathering here years ago gave rise to the end of uh, ETA's armed struggle, armed activity, as well as a very profound transformation of Basque social and political society. The changes I have witnessed in the last five years, and I must maybe mention that I've actually been coming back and forth for 10 years now, I can't believe it, um, have witnessed, those that I've witnessed are remarkable. And I want to congratulate each one of you here, those of you who have participated as civil society, social activists, politicians, but also the media, because I believe that I have certainly seen a change, um, and I believe that the media too has played a constructive role in much of what we have seen happen in the Basque country. La reunión que tuvo lugar hace cinco años eh, dio lugar al final de la lucha armada de ETA, pero también ha habido una profunda transformación, una profunda transformación en la sociedad política, en la sociedad civil. Ha habido muchos cambios en los últimos cinco años y en realidad debo añadir que llevo viniendo diez años aquí han sido cambios que realmente han sido increíbles. Por lo tanto, quiero dar la enhorabuena a todos los presentes que han participado, a todos los agentes sociales, políticos que han participado y también a los medios, porque creo que los medios también han tenido un rol muy importante a la hora de mostrar este cambio y esta construcción. However, I am deeply disappointed and saddened that not all political parties in the Basque country have participated in the transformation and changes that have been happening over the last five years. But I'm even more deeply and saddened and disappointed that the government of Madrid decided not, well, decided to ignore the will of the people of the Basque country and decided to ignore the declaration that came out of the IETA conference, and that was, as we all know, to deal with the consequences of the violence. Sin embargo, estoy tremendamente decepcionado y triste de que no todos los partidos políticos hayan participado en esta transformación y estos cambios que han tenido lugar en estos cinco años. y aún más profundamente decepcionado y triste de que el Gobierno de Madrid haya decidido ignorar la voluntad del pueblo vasco y la declaración que surgió de la conferencia de Ayete. Of course, I speak here today on behalf of the International uh, Contact Group. And we've been asked, and I in particular have been asked, to share with you the ICG's analysis very briefly of the current situation and any opportunities that we as the International Contact Group see in front of you. Se me ha pedido que hable en nombre de esta organización internacional y se me ha pedido que comparta con ustedes un breve análisis de cuál es la situación actual y cuáles son las oportunidades que nosotros observamos. We think that there are opportunities that are there to be taken. When we observe, and having spent a couple of days meeting with a number of political parties and others, what we've observed and what we hear, and I think you, and I'm sure that you all are aware of some of these changes, that both the Basque government and the government of Navarra have indicated a willingness to participate in a process of decommissioning, of disarmament. Creemos que existen oportunidades que hay que tomar. Hemos estado observando tras dos días de reuniones con partidos políticos y otros agentes y hemos estado escuchando y viendo que realmente hay una oportunidad, ya que existe la voluntad por parte del Gobierno vasco y del Gobierno navarro de participar en un proceso de desarme. Our understanding is also that ETA is ready for a total disarmament. And our assessment is that all the key players in the Basque country, government, political parties, and social activists are putting their support to a process of decommissioning that would be led by Basque political and social society. También entendemos que ETA está a favor de un total desarme, así que nosotros creemos que todos los jugadores clave están a favor, eso es lo que vemos en nuestra evaluación, y creemos que es el momento de poder continuar y dar nuestro apoyo a que este proceso tenga lugar con la sociedad vasca, tanto política como eh, los agentes sociales. That's an important change. Besides that, from what we have heard from our and our analysis and the discussions we've had with political parties, it would seem to us that there is potential for agreement. Already there is a agreement exists on some broad principles. And I think that is important. Obviously, there are also differences of opinion, but those differences, as we assess them, are not fundamental. Por lo tanto, es un cambio importante. Además, eh, también eh, hemos oído y hemos eh, visto en nuestras conversaciones que existe un potencial para el acuerdo. De hecho, podríamos decir que hay un principio unas ideas amplias en las que se está de acuerdo y esto es algo importante. Por supuesto, también existen diferentes opiniones, pero no lo vemos como algo que vaya a obstruir. election around the Every time I come to the Basque country, I'm like, there's an election in six months. We can't do anything for the next six months. But at last, there seems to be a window of opportunity where, for some time, there is not going to be an election, which we observe as an opportunity for the political parties to be focusing precisely on trying to achieve Y finalmente no hay elecciones a la vuelta de la esquina, ya que siempre que vengo aquí hay unas elecciones y siempre me dicen que por lo menos en, los siguientes seis meses va a haber unas elecciones. Por lo tanto, esto es una ventana de oportunidad en no tener elecciones y que los partidos políticos se puedan centrar en lograr eh, progresar en el desarme. And putting into that mix we have the birth of this, of this permanent social forum, this network of many organizations, civil society, the power of civil society. That combination, we believe, will help to move the process along. And I want to send a message to my friends and colleagues in civil society hold your politicians accountable, push them express your views. You know what you want, you know what you need. Make sure that your, your politicians deliver for you. After all, that is the essence of a democracy. Además, el Fondo Social Permanente es una red Muy interesante porque ahora pueden crear un cambio muy útil para poder avanzar en este proceso. Y quiero enviar un mensaje muy importante a la sociedad civil, que es la que forma parte de esta red. Haced responsables a vuestros políticos, empujadles, expresad lo que queréis, decirles lo que queréis eh, conseguir para que ellos os puedan ayudar a conseguirlo. Es una clave y es parte esencial de la democracia. My experience is that you are incredibly resilient. Um, when I think back um, of how in 2006 the peace process was dead and buried, gone, but yet you continued and you persisted. And we went through, and you went through some very, very difficult stages internally, within sort of political environment, social environment, but yet progress continued. And I firmly believe that with that resilience, there is light at the end of the tunnel. And I believe that through a core focus on the issue at this particular junction, decommissioning, working together as I've indicated, that something is Y además hay algo que me llama mucho la atención de los vascos y es su resiliencia. Porque me acuerdo, si miro hacia atrás, en el 2006, cuando el proceso de paz estaba muerto y desaparecido, pero se continuó y se persistió trabajando con fases muy difíciles por parte de distintos entornos, el entorno político y el entorno social, y se consiguió avanzar gracias a esa resiliencia. Por lo tanto, creo que podemos ver una luz al final del túnel y que ahora debemos eh, centrarnos en conseguir juntos ese avance, desmantelamiento, porque creo que juntos es posible. already mentioned how important, the, it is to deal I just want to make the point that one cannot look at decommissioning in isol- isolation. There are other consequences of the violence. Issue of political prisoners, where in our assessment, too little progress has been made, as well as around the very critical aspect of victims, where we believe more can and should be done, although certainly civil society needs to be commended for the progress that has been made in dealing with those very, very difficult issues of victimhood. Y también me gustaría hablar de algo que siempre hablo, que es de la importancia de las eh, consecuencias de la violencia, porque es algo que no podemos aislar. Tenemos que tener en cuenta lo que está ocurriendo en cuanto a los presos políticos y el poco progreso que se ha logrado, así como con las víctimas, donde también se ha realizado poco progreso, aunque sí que se ha conseguido algo a través de la sociedad civil y hay que eh, alabarles por ello. Pero aún así son temas difíciles en los que debemos continuar trabajando. In conclusion, I just want to reflect on why we believe that it is important and urgent that the issue of disarmament be dealt with. On our analysis, and certainly what we have heard in the last 24 hours or so, it's quite clear that the Madrid government has seems to have the intention of themselves disarming ETA. As well, another point to that is our concern also is that if disarmament is not dealt with, other political and social events may well overtake disarmament and it may eventually become a non issue. And we believe that in either case, that would not be a good thing because the symbolism and the value to a post conflict society of voluntary disarmament would be lost. And that would be, I think, a profound loss to what needs to happen, in our view, uh, in the peace process in the Basque country. With that, I say thank you uh, to all, and thank you also for the ongoing support that we, the International Contact Group, get from political society and civil society, um, as well as from the media. Thank you. como conclusión me gustaría hacer una reflexión de algo que creemos que es urgente e importante, y es el tema del desarme. En nuestros análisis en estas últimas 24 horas nos ha quedado claro que, que por un lado, el Gobierno de Madrid tiene la intención de llevar a cabo el desarme ellos mismos, por otro lado, también nos preocupa que se convierta en un tema que se deje de lado porque surjan otros eventos eh, políticos y en la sociedad. Y esto sería un error, porque el simbolismo y el valor de que este, se realice un desarme voluntario es algo muy importante que se perdería. Así que esto es algo que deberíamos tener en cuenta para poder continuar con el proceso de paz. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos por su apoyo, por su apoyo a nuestro grupo de trabajo, gracias a la sociedad política, a la sociedad civil y también a los medios. Finalizarán el acto y tomarán la palabra de nuevo a Izquierda e y Agus Hernán, miembros del Foro Social Permanente. Nos quieren hacer llegar un último mensaje. Mire, parte tiburas, besteriquesta, beste batarte. Jaun Andere parlamentariak, Ipar Euskal Herriko hautetxiak, partidu politikoetako arduradunak. Denbora tarte mugatua duzue, Gasteizko parlamentuaren legegintzaldia atzo abiatu zena 2017ko urtarrilean Ipar Euskal Herrian elkargo berriaren osaketak abiaraziko duen arlo berriarekin bat egiten duena. Amaiera data duen tartea da. Nafarroako parlamentuaren disoluzioarekin bukatuko dena 2019ko udaberrian. Gatazkaren ondorioen konponketaren arlo desberdinak bideratzen lagun ditzakeen prozesuan aurrera egiteko epeak markatzen dituzte bidatok. Gaur, toki simboliko honetan, erantzunkizun politikoz jardutea eskatzen dizuegu. Batzen zaituztena, banatzen zaituztenaren gainetik jarriz. Gizarte zibil antolatuak eta bereziki foro sozial Irankorrean bildutako entitateek eta norbanakoek, gure babesa ziurtatzen dizuegu, bide bateratzaile eta behin betikoa abian jartzea erabakiz gero. Ez dugu galtzeko denborarik. hitz egin ezazue arren goizalder arte hala behar izan ez gero. Etorkizuneko belaunaldiek gure seme alabek ez ligukete barkatuko. Goizean foro sozial iraunkorra eratu berri dugu. Gaurtik hasita hementxe bertatik guztiok zuek eta guk ekin diezaiogun lanari. señoras y señores parlamentarios y electos de Iparralde, responsables de sus partidos políticos. Tienen ustedes un tiempo definido, el que se inició ayer con la nueva legislatura del Parlamento de Vitoria, junto al nuevo ciclo que se iniciará en enero de 2017 en Iparralde con la creación de la nueva mancomunidad, y la fecha de fin está situada en la primavera de 2019 con la disolución del Parlamento Navarro. Además, eh, perdón, ambas fechas determinan los plazos para encarar un proceso que permita encauzar los diferentes aspectos de resolución de las consecuencias del conflicto. Hoy, en ese simbólico lugar, les emplazamos a actuar con responsabilidad política, buscando más lo que les une que lo que les separa. La sociedad civil organizada, en especial las entidades y personas reunidas en el Foro Social Permanente, les garantizamos nuestro apoyo si deciden iniciar un camino integrador y definitivo. No tenemos tiempo que perder. Dialoguen, por favor, hasta el amanecer si es necesario. Las generaciones futuras, nuestras hijas e hijos, no nos lo perdonarían. Nosotros, esta mañana, hemos construido el Fondo Social Permanente aquí. Pongámonos todos, ustedes y nosotras, a trabajar desde hoy, aquí, en simbólico lugar. Escaricasco, muchas gracias, merci beaucoup.